Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 27, 1974 Naitatag ang Diocese ng Virac na mula sa Diocese ng Ligaspi, Salbay. Gayunman, nanatili pa rin itong suffragan ng Archdiocese ng Nueva Cáceres. Ang diocese ay binubuo ng lalawigan ng Katanduanes. Dalawang obispo na ang namuno sa diocese ng Birac kasama na si Bishop Manolo de los Santos na nangasiwa sa diocese simula noong 1994 hanggang sa ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio 多读、哦。